bwana Asilei, umefulia tena umefulia kweli kweli. Yani potee usanii usanii usanii bongo na kwenda langu nikirudi naitaka. Oh la la. Dress, dress, dress. Madui wamenizidi pesa na umri na shanga sijui au tuseme nina kiburi na kata wanidai siwadai ila nashanga wananichukia chuki zisizo sababu wanachinya mbuzi kafara ili asile apote ona wanavyomwaga hela e mungu baba unitetee wanamiriki mavogivogi wanashindana na midongote Wana wish hata nishiwe kodi ni tange tange wanizome ni mnyonge nimlilie nani kama si wewe, kisa tonge wanapania waniondoe. Minajikaza hivyo minajikaza najikaza hivyo hivyo minajikaza hivyo minajikaza wanasema nalewa minajikaza hivyo minajikaza najikaza hivyo hivyo mafungu saba riziki unagawa tu, manani wengine labda wanataka kushindana nawe, mpaka napiga magoti namlilia mama, mama, kisha narudi kwako umlaze salama. Sawa nyinyi manoti noti, tutakutana kiama. Nyonge narudi kwako, kwako Maulana. Wanachinya mbuzi kafara, ili asile apote. Ona wanavyomwaga hela, e Mungu Baba unitete. Wanamiliki mavogivogi wanashinana na midongote Wana wish hata nishiwe kodi ni tange tange wanizeme ni mnyonge nimlilie nani kama si wewe kisa tonge wanapania waniondoe ninajikaza hivyo ninajikaza Mkubwa sasa hizi sasa, mama, hapa nimekuita, nilikuwa na mawili matatu ya kuongea. Kwanza hapa nimekuletea mzigo wako ule ambao ulikuwa unadai, afu cha pili nisingependa nikupe mzigo mdogo, nilikuwa nataka nikupe na nyingi, kwa sababu hii nyumba nilikuwa naitaka yote, kama naweza kununua, kwa sababu nilikuwa na shida hapa, nikikiwanja niuze hata mafenesi, mavitunguu, manyanyanyanya, huko nataka nifungue studio